Vēstures jautājumu izzināšanai vienmēr ir jāatrod laiks, pat tad, ja tev liekas, ka vēsture tevi neinteresē. Iesim kopā cauri baznīcas vēstures labyrintiem un džungļiem. Kādreiz noderēs. Tu klausies raidījumu Grēcīgais un Dievišķais vēsturē. Let my people go. So the Lord said, go down. Labdien, cienījamie radījuma arī klausītāji! Šodien mums ir kārtējā tikšanās reize un tāda īsa, bet teikšu jau uz priekšu, ļoti nopietna saruna par vēsturi. Un man ir liels prieks, ka šodien šajā raidījumā kopā ar, ar mani un ar jums ir Latvijas Universitātes filozofijas socioloģijas institūta vadošā pētniece – Solveiga Krūmiņa Koņkova, kuru mēs ļoti labi pazīstam gan kā reliģijas filozofi, un ne tikai mēs Latvijā, bet arī ārzemēs un Baltijā, bet arī cilvēks, kurš, manuprāt, ir pēdējos nu, gadus piecus, sešus ir bijis redzams un dzirdams visā, kas saistās ar valsts drošības komitejas darbības pētniecību Latvijā, un kuru arī ilgu laiku ir bijusi šīs komisijas locekli, un uh, Nu, pat arī pirms lieldienām mēs varējām lasīt ļoti labu rakstu par to, kā 80. gadu beigās notika lieldiena atgriešanās mūsu kalendārajā gadā un kā, kāda jau bija šī sabiedrības reakcija. Šis, šis raksts bija visai, visai populārs un cilvēki par to ļoti daudz runāja, un tāpēc šodien mēs, mēs nerunāsim par lieldienām, par augšām celšanos, kaut gan esam šajā uh, liturģiskā gada posmā, bet šoreiz mēs parunāsim par tādām smagākām lietām, kuras laikam vairāk sāks, vairāk asociētos ar tādu gaviņa laiku pārrunu tēmu. Bet šī tēma būs par paznīcu, par ticīgajiem, par garīdzniecību un valsts drošības komiteju. Um, zini, kad valsts drošības komitejas izpētes komisija sāka savu darbu, man likās, ka nu, tas eh, visai sabiedrībai kopumā nebūs viegls posms. Nu, jau nerunājot par to, ka tie pētnieki, kas tika iesaistīti šajā procesā, bet saki, ka tu nu, lūkojies tagad atpakaļ tajā savā pieredzē, kad tu sāki strādāt ar šiem nu, slepenajiem arhīviem un kad nāca vaļā, um, at, um, jā, visai sabiedrībai kļuva pieejami saraksti jā, ar cilvēkiem, kas sadarbojās padomu laikā ar valsts drošības komiteju. Saki, nu, tev kā, kā, kā vienkārši, nu, nu, vienkāršam cilvēkam, kā zinātniecei, kā ticīgam cilvēkam, nu, kādā veidā, nu, kā, kādas bija tavas sajūtas, kad tu gāji tam visam cauri? Vispirms labdien, klausītāji. Nē, nu jāsaka tā, ka man jau tāda pieredze jā, ar, ar, ar šādu veidu dokumentiem bija krietni ātrāk, jau, jau faktiski 90. gada sākumā, kad uh, valsts arhīvā nonāca mm, dokumenti no uh, pilnvaroto arhīva, ja, un, un kad man bija iespēja, teiksim, dušien vienai no pirmajiem, ja, skatīties šos uh, dokumentus, tā skaitā arī, kad sākās uh, slepenās daļas, um, tāda um, publiskošana, uh, Un tad jau es redzēju, jā, gan, gan garīdznieku tādas denunciācijas vēstules vienam par otru, jā, gan arī dažāda veida valsts drošības komitejas tādas vēstules, no kurām varēja diezgan viegli secināt, ja, ka pamatā tie arī ir garīdznieku ziņojumi. Jā. Tā kā tāda, tāds, nu, zināms, naivum, naivuma zaudēšana ja, par to, uh, kas tad īsti ir noticis baznīcā, padomju laikā man jau bija jau krietni iepriekš, ja, un līdz ar to, tad, kad man uzaicināja eh, strādāt šajā eh, komisijā, ja, tad eh, nu, es, es apmēram zināju, nojautu, ja, kas, kas varētu būt, īpaši ņemot vērā, ka faktiski nu, tas lielākā daļa šī komisijas darba tomēr bija, bija šie mm, pilnvarotā arhīva dokumenti, ja, jo mēs faktiski valsts drošības komitejas dokumentus varējām uh, dažādu iemeslu dēļ pētīja tikai ļoti īsu laiku. Ja, tad nu, faktiski tas pamat, pamat dokumenti bija šī kartotēka. Mm, jā, bija, bija, bija tādi brīži, kad tiešām bija šoks, jā, negaidīts, jo nu, negribējās ticēt, jā, ka, kad uh, garīdznieks ir tādu mm, autoritāti ticīgo vidū, jā, ir izrādījies tomēr arī aģents, jā, bet, nu, arī ļoti daudz neatbildētu jautājumu vēl līdz šim ir palicis arī pēc, pēc šī darba. Um, saki, lūdzu, tātad e, komisijas darbs ilga vairākus gadus, ir arī publicēti un internetā pieejami šie ziņojumi un, un, un, un raksti, kas, kas ir visiem brīvpieejā, tur, tur varat pameklēt un paskatīties. Saki, lūdzu, bet varbūt, e, nu, tu tā paskatoties uz to jūsu um, komisijas darbu, tā vari teikt, ka nu, mēs tagad tīri par šo posmu baznīcas vēsturē nu, varam nu, novilkt kaut kādu strīpu un pateikt, ka nu, ir kaut kādas zināšanas, ir kaut kādi uzskati, kas ir tā kā izkristalizējušies un ar kuriem jau var, tā, nu, kuriem jau var uzticēties savā ziņā. Nu, jāsaka tā, ka diezgan grūti ir, ja, jo nu, pirmām kārtām – tas, ko mēs eh, varam eh, visi skatīt un, un, un eh, meklēt kaut kādu informāciju, ja, tā ir šī aktīvo aģentu kartotēka, ja, kur faktiski ar dažiem izņēmumiem, kur ir nu, tāda kartiņas personām ar, par īpašiem nopelniem saglabāts. Ja. Lielākoties tie ir, tie ir aģenti, kas ir vēl aktīvi 91. gadā. Ja. Mēs neko nezinām e, par tiem e, aģentiem, kas darbojās sākot no pirmā okupācijas gada 1940. gadā ja, un, un pēc otrā pasaules kara. Ja, mm, mēs varam pieļaut, ka šādi aģenti ir bijis ļoti daudz, ja, bet faktiski nu, nekādas ziņas par viņiem nav saglabājušās arī tajos dokumentos, kas pašlaik ir pieejami. Vēl jau vairāk nav uh, Latvijā šo aģentu lietu. Un, un līdz ar to mēs nevaram pateikt, ko katrs uh, konkrētais uh, cilvēks jā, ir uh, darījis vai nav darījis. Jā. Viss tas paliek faktiski uz, ja, ja tie ir dzīvi, mm, vēl esošie cilvēki, tad tie, tas paliek uz, uz viņu sirdsapziņas. Jā, jā, ja tie cilvēki ir aizgājuši mūžībā, uh, Nu, tad, jā, tad mēs zināmā mērā varbūt tās arī ar savām interpretācijām mm, nu, darām, dar, darām varbūt ka, kaut kādā ziņā varam izdarīt arī viņiem pāri, ja, ja mēs pierakstam to, kas patiesībā nav bijis. Ja. Bet, nu, mm, pateikt neko daudz mēs nevaram un, un līdz ar to teikt, ka tagad mēs mm, nu, zinām un, un varam kaut ko tā izsecināt, ja, vairāk vai mazāk droši ticām, ja, nu, tas ir diezgan būtu tā, nu, pārāk lepni teikts. Ja. Nu, man pēc, pēc šajā pētījumu gados ja, ir izdevies varbūt tā saprast nu, tos motīvu, kaut kādas motīvu grupas, ja, kāpēc cilvēki varēja piekrist sadarboties, ja, varu mazliet nojaust par metodēm, ar kādām viņus piespied, ņemot vērā atsevišķus gadījumus, ja, kur, kur, kur ir vairāk varbūt iespējami saņemt, nu, savākt informāciju no citiem avotiem, ja, uh, Bet nu, teikt, ka šī aina ir pilnīga, jā, es baidos, ka šī aina nebūs nekad pilnīga. Jā, un, un, un, uh, Laikam ritot un, un, un uh, ejot, aiziet mūžībā aizvien vairāk acu lieciniekiem un arī šo notikumu dalībniekiem, jā, faktiski mēs arī nekad neuzzināsim, uh, kas tad īsti ir noticis un, un varbūt, ka mums sāks likties, ka patiesībā nekas jau īpaši nav noticis. Nu, bet tev tā pašai neliekas, ka mums tāds dažreiz, nu vismaz, ja es tā paskatos uz to baznīcas vidi, eh, tad man tā liekas, ka mums ir tāds rožains skatījums par to, kā tas viss ir bijis un ka tur īstenībā ir bijis nu, tā viegli un labi un, nu, ja tu tur īpaši kaut kur neizrādījies, kaut kur neizcēlies, tad, tad varēja izdzīvot, piemēroties, pielāgoties. Kaut kā tā izpratne par to piemērošanos un pielāgošanos ir ļoti stiepjama tāda sajūta, vismaz man tāda sajūta ir. Uh, Nē, nu kaut kādā veidā, protams, viss, kas dzīvoja, mm, pieredzēja padomu laiku, ja, mm, nu, ja, ja viņi nebija tādi mm, ļoti atklāti disidenti un tā, tādi ļoti maz bija, ja, tad lielākoties jau visi kaut kādā veidā pielāgojās. Ja. Te, te ir jautājums, ja, kur, ir, kur, kur, kur šī pielāgošanās pārvēršās patiesībā sakot nodevībā ja, pret, pret, pret, mm, teiksim, Es nu, ļoti daudz uzskatu, ka patiesībā nebija citas iespējas, ja vienīgais veids saglabāt baznīcu, ja bija šī pielāgošanās, ja, un, un, un tik tālu var piekrist, ja, bet te ir jautājums, ja, e, par kādu cenu. Un, protams, tas ir arī mums jāskatās katra konkrētā situācija. Pilnīgi iespējams, ka patiešām bija situācijas, kur, kur mēs varam pateikt, jā, šis cilvēks ir Nu, nolēma sadarboties, ja, bet, bet nu, teiksim, viņš darīja ļoti specifiskas lietas. Ja, viņš mm, arī savā laikā nevienu nav nodevis. Ja. Mm, varbūt viņam, viņam bija iespēja teiksim, aizbraukt uz ārzemēm un tur kaut kādā veidā pat izplatīt citu veidu informāciju, nekā no viņa prasīja. Bet bija situācijas, ja, kad nu, ja, ja, teiksim, mēs atrodam ziņojumus par, par amata brāļiem, ja, par, par viņa draugu locekļiem. Ja? Nu, tad mums jāsaka, tomēr tā, tā, tā ir nodevība pret tiem, kas tev ir uzticējušies, ja? kas ir ielaiduši tevi savā. Savā šai tuvākajā lokā, ja, un, un to es par viņiem rakstīšu šos ziņojumus. Bet, cik tu minēji par tiem motīviem, kad motīvi jau lielākoties ir skaidri. Nu, tā īsumā, kāda tad varētu būt nu, ikdienas ticīgajam cilvēkam, draudzes loceklim, garīdzniekam, bīskapam, uh, Un kādi bija tie motīvi? Bija nu, ļoti atšķirīgi, ja, jo nu, vien, vien, teiksim, nu, protams, tiem, kas, kas eh, um, bija garīdznieki, ja, vai vēl jau vairāk, kas, kas bija baznīcas vadībā, ja, tie, tiem, protams, šī motivācija bija cita. Ja. Tiem, kas bija draudžu locekļi, ja, nu, Patiesībā sakot, par viņiem mēs zinām vismazāk, ja, jo, teiksim, arī šai kartotēkā atšifrēt, kurš tad ir, kuras draudzes loceklis. Jā, nu, patiesībā sakot, ir gandrīz neiespējami. Jā, mēs varam, mums ir nu, vairāk vai mazāk, mēs varam mm, mm, veidot sarakstus ar garīdzniekiem, kas ir sadarbojušies. Vēl mēs varam, teiksim, atrast dažu, dažu labu semināristu, jā, kas varbūt vēlāk ir kļuvis pazīstams kā garīdznieks, un līdz ar to mēs viņu varam identificēt. Jā. Bet, bet, mm, sazīmēt visā šajā kartotēkā, ja draudžu locekļus vai, teiksim, konspiratīvo dzīvokļu turētājs arī bija tāda kategorija, ja? nu, man jāsaka, ir diezgan grūti. Un līdz ar to arī nezinot, teiksim, šādus uh, uzvārdus, arī grūti ir pateikt, kāda bija šī motivācija, ja? vai, vai tas bija, teiksim, kaut kādas mm, pagātnes, ja? kaut kādas aktivitātes, ja, nu, piemēram, eh, ļoti aktīva darbība pirmskara katoļu organizācijās, ja, kas eh, visu šī informācija bija atrodama, un līdz ar to arī Valsts drošības komiteja varēja izmantot kā tādu savu veidu piespiešanas līdzekli, ja, mm, šo informāciju, vai, vai ja, kaut, kaut kādas, teiksim, nu, mm, cita veida darbības, ja, kur, kur, kur, ar kuru palīdzību ja, varēja piespiest uz sadarbību. Ja, nu te, te ir grūti pateikt, te ir jāskatās katrs konkrēts gadījums. Ja. Ar garīdzniekiem tas ir mazliet savādāk, jo, jo tur mēs mēs Nu, īpaši, ja tā esi tādas redzamas personas, jau, kur ir iespējams savākt dažādu veidu informāciju, ja tur šo motivāciju mēs varam vairāk vai mazāk uztaustīt. Un ja mēs šo motivāciju uztaustam, redzam, ja, vai vismaz mums liekas, ka mēs redzam, ja mēs arī eh, varam, nu jāsaka, pat attaisnot, ja, jo, ja, ja eh, ar domu, ja mēs nonāk tādā pašā situācijā, ja, tad, tad droši vien, ja, um, nu, eh, arī mēs nu, iespējams piekrist sadarboties, ja, lai nu, saglabātu faktiski ja, kaut vai savu dzīvību. Kā tas bija teiksim, pēckara laikā, ja, kad, kad nu, teiksim, par atteikšanos sadarboties ja, arī bija cietumsodi, ja, varēja, varēja, varēja faktiski arī tas beigties ar nu, teiksim, nāvi, no, izsūtījumā nav nometnēs, ja, kur, kur teiksim, tā likme ja, uh, par šo izvēli sadarboties vai nesadarboties bija ļoti augsti. Ja. Nu, vēlākos gados, teiksim, 70. gados, kad jau faktiski garīdzniecība tika izmantota vairāk kā tāds līdzeklis eh, padomju propagandai ja, un arī eh, ārpolitikas uzdevumiem, nu, tur atkal bija cita motivācija, tur dažiem tā bija iespēja veidot veiksmīgāku karjeru, ja, teiksim, kalpot labākā draudzē vai, vai eh, vienkārši iespēja braukt uz ārzemēm, ja, Nu, tā atkal ir cita motivācija. Ja? Tā kā, nu, te ir jāskatās. Ir, ir, ir daži tādi gadījumi, ja, kad man jāsaka, ka nu, tiešām tur šīs izvēles ir ļoti smagas bijušas un, un, un, un var saprast šo cilvēkus, kāpēc viņi ir, ir piekrituši sadarboties, ja, jo nu, patiešām tas ir bijis tāds nu, vai dzīves, dzīves vai nāvas jautājums. Nu, ko es zinu, vienu arī kā <laughs> mazliet nodarbojoties ar baznīcas pētniecību un baznīcas vēstures pētniecību. Es zinu vienu tiešām, ka Dievam es esmu pateicīga šajā dzīvē par vienu lietu, ka man nebija jāpiedzīvo, jādzīvo tādā sistēmā, kur tev ir jāveic smagas morālas izvēles, jāstur palikt vai nu godīgam un mirt, vai, vai arī gluži vienkārši būt kaut kādā veida izolācijā, vai arī nodot savus ideālus. Bet par to mēs pārunāsim pēc brīža. kas lido, tiem, kas taisni, tiem, kas klibo, visiem dzīvē aiziet zibot, visiem dzīvē žēl, kā to dzīvi vajag dzīvot, vai to nemīlot vai mīlot, vai kā vējam pāri plīvot, jautā vēl un vēl Katram kaut kur drīz ir jābūt, katrs domā, varbūt, varbūt katram kaut ko vajag dabūt. Katram kaut kas, kaut kas tiek, vienmēr tā līst uz ceļiem, cits iet platiem, taisniem ceļiem, dzīve pilna ceļu ceļiem, katrs kaut kur, kaut kur tiek. Tie, kas rāpo, kas jūs esat, tie, kas lido, kas jūs esat, spārni vai jūs ērgļus nesat. Tāds ir jautājums, tas ir jāuzdod sev pašam, tas ir jāatbild sev pašam, tas ir jautājums sev pašam tas ir sauciens mums. Tas vienalga mierā nelīs, beigsi prom, bet sāpe paliks. Tas ir mūžs, tas ir galīgs, tas ir svētais, svētais sākt vienu stundu, vismaz stundu, vienu mirkli, vismaz mirkli, ja tu esi, tad tu neļauj neļauj cilvēcību krāpt. Hmm. Mēs esam atpakaļ studijā un uh, turpināsim sarunu par baznīcu un valsts drošības komiteju. Um, runājot, uh, mēs tikko izrunājām tos jautājumus par par, par metodēm, par to, kādā veidā um, valsts drošības komiteja un iestādes vervē šos cilvēkus un kā, eh, varbūt drīzāk par to, kāda veida motivācija vadītos cilvēkus, kuri piekrita uh, tajā visā iesaistīties. Bet mazliet, ka vairāk par metodēm. Uh, eh, tās... Uh, nu, tā paskatoties, ir skaidrs, ka 40. gada beigas, 50. gada sākums, tas ir tas, kad nu, tas Staļina terors ir tā, nu, fizisks terors, ja, tad cilvēka nav un nav arī nekādu problēmu. Savukārt jau, ko mēs redzam 50. 60. gados, ka ir šis psiholoģiskais terors, ja, kurš ir ilgs, pamatīgs un tāds, kas to cilvēku plosa ilgi un dikti. Uh, Vai tas, to mēs varam vērot arī tieši šajā situācijā, kad tika varvēti, varvēta garīdzniecība, ticīgie, kad, kad tās metodes bija nu, tādas ļoti dažādas? Un vai tās, tās metodes, nu, cik lielā mērā viņas, nu, nu, vai mēs tagad skatoties no šī skatu punkta varam teikt, ka zinot, kādas tās bija metodes, mēs varam attaisnot to cilvēku, kāpēc viņš tā darīja? Mhm. Jā, es varbūt tās e, pastāstīšu par vienu gadījumu, kas man liekas nu, ļoti spilgti attēlo to e, mehānismu, kādā veidā cilvēki tika uh, e, lausti. Ja? Bet ir uh, mazliet tāda konteksts jāveido. Ja? Faktiski nu, 50. Be gadu beigās jau vēl, vēl netik daudz, faktiski jau uh, tur uh, darbojas mazliet cita izvēles principi, bet teiksim, 60. gados jau bija diezgan skaidrs, ja kādas ir teiksim, šīs garīdznieku grupas, ja? no, nu, no nu, kurām ir jāizvēlās šie vervējumie. Ja? Mm, cilvēki, šie nāk, nāk, nākamie aģenti. Ja? Un, ja mēs runājam par baznīcu, tad uh, uh, bija tā 1966. gada instrukcija par aģentiem, ja? un tur tika nosauktas divas grupas. Pirmie tie bija uh, garīdznieki, ja? kas bija baznīcas vadībā, jeb arī kas bija ļoti populāri uh, ticīgo vidū, Un otra grupa bija tie, kas bija jau notiesāti, bijuši notiesāti par politiskiem noziegumiem, respektīvi 58. pāns, un kas bija atgriezušies no uh, ieslodzījuma vietām. Ja mēs runājam par šo otro grupu, ja, tad nu, mēs varam iedomāties visas spīdzināšanas, kurām viņi bija gājuši cauri gan aresta brīdī līdz, līdz um, Nu, trojkas teiksim, tiesas lēmumam, ja, spriedumam, ja, un pēc tam nometnēs, ja, un, nu, teiksim, šos cilvēkus salauzt, ja, nu, ņemot vērā viņu šis uh, traumas, jau, kas viņiem bija, ja, nu, tas, tas patiesību sakot, bieži vien bija vienkāršāk, ja, jo, nu, droši vien uh, iedomājoties, ja, ka viņam, viņiem, viņiem tiek paziņots, ja, ka ja viņi nesadarbosies, ja viņiem būs jāiet vēlreiz cauri visam tam, jā, nu, te, var, te, te mēs varam iedomāties, ja kāda varētu būt šī atbilde ļoti daudzos gadījumos. Un mēs redzam, ka aģentu vidū ir ļoti daudzi, kas ir bijuši iepriekš tiesāti, ja, un, un pēc šī 58. panta. Nu, kaut vai tas pats Julians Vaivots? Vaivots, jā, Leons Dzenis, jā, tur, tur, tur ir vesela virkna. Un ir ļoti, ļoti jā, jāsaka, jābrīno tie, kuri iespējams ir bijuši vērvēti un kuri ir uh, tomēr bijuši tik garīgi stipri, ka viņi ir uh, atteikušies. Ja. Un otra grupa tieši ja, populārie, uh, populārie garīdznieki, populārie priesteri vai baznīcas vadībā, uh, esošie priesteri, pret kuriem šīs metodas tika izmantotas. Un viens tāds, man liekas, ļoti spilgs gadījums, tā, tas ir gadījums ar Rīgas garīgā semināra profesoru Rihardu Smilgu. Jo Rihards Smilgs, Smilg neapšaubām bija gan populārs seminārista vidū, gan, gan populārs draudzē, ja? nu varētu teikt tāds vecā kaluma vēl, vēl eh, priesteris, intelektuālis, teologs, ja, valodu zinātājs, estēts. Nu, faktiski tāds, eh, nu, ja mēs atceramies šo instrukciju, ja, tad nu, varētu, varētu eh, mēs pieņemt jau, ka 50. gados, ja, nu, teiksim, tādus cilvēkus savērvēt, ja, nu, tas, tas liktos ļoti svarīgi, pie kam uh, Ja mēs paskatāmies arī viņa anketā, ja, tad eh, pilnvarotais ir ierakstījis, ka viņš ir atklāts nacionālists, ja, kaut arī viņš varbūt tās nu, tā, eh, noklusē par šiem uzskatiem, ja, bet viņš ir naidīgs padomi varēja, ja, un līdz ar to, nu, mm, no vienas puses, jā, acīm redzot, eh, sarežģīts darbs, kādā veidā viņu savervēt. Uh, Un Valsts drošības komitejā ir tāda dokumentu grupa, kas saucās eh, operatīvās izstrādes žurnāli. Un, lūk, 1958. gadā tur var atrast ierakstu, ja, kad tiek eh, veikta tāda, eh, nu, um, tiek veikts operatīvais darbs mm, ar Rihardu Smilku. Un, nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē droši vien novērošanu, ja, droši vien dažādu citu aģentu ziņojumu par viņu, ja, uh, Un 58. Eh, gadā parādās eh, cīņā, jā, šajā eh, centrāla komitejas izdevumā parādās feļetons ar nosaukumu Divu kungu kalps, kurā um, nu, var izlasīt, ka Rihards Smilga, ja, ka viņš patiesībā ir tāds cilvēks ar amorālu dzīvesveidu, ja, tur tad mājien par alkoholismu, ja, un ka viņam ir tādi ļoti īpatni draugi, ja tā skaitā Rīgā pazīstams uh, ar saviem netradicionāliem seksuāliem uzskatiem Linards Naikovskis, ja, Nu, pat, un, un, nu, Kas nu, bija Mircis Čempis vīrs? Eh, tajā, jā, acīm redzu, eh, sapcīt Čempi papracās Naikovska 58. gadā, tā ka es domāju, ka te ir cieši saistība ar, ar, ar šo notikumu, jā. Un patiesībā, Nu, no šī feļetona varēja secināt, ka Rihards Milgi ir tieši tāds pats, jā, ar, ar homoseksuālu orientāciju, jā. Uh, Un, eh, nu, kas notiek tālāk? Tālāk, protams, tiek mm, mm, iesaistīta šo, šo filetonu pārpublicē arī dzen, citi preces izdevumi. Ja, eh, faktiski tam laikam tāds skandāls ja, eh, sabiedrībā. Nākamais posms tiek vākti darbaļaušu, šajā gadījumā Rīgas ticīgo katoļu vēstuli, ja, kur mm, dažā savāks milzīgs skaits parakstu par to, ka Rihards Smilga ir, nu, viņš nedrīkst pasniegt seminārā, ja viņš viņš eh, nedrīkst kalpot, viņš tajā laikā kalpo jēhab draudzē, ja, ka viņš nedrīkst tur kalpot, ka draudz pieprasa, lai viņš tiek eh, eh, atcelts no kalpošanas, ja. Nu, jūs varat iedomāties padomu laiku, ja, un, un visu šo operāciju, kas tajā laikā notiek, ja. Un, Nu, gala rezultātā, ja Nekovskis ap, sa, salauzājas ar mirdzu ķempi, ja, uh, faktiski, nu, Naikovskis savā, savā ziņā ķempi viņu izglābīja, ja, no nu, tālākā skandāla vismaz uz laiku, ja, Rihardam Smilgam šādas iespējas nav. Un, un tālāk mēs redzam, ka faktiski viņa dzīvē nekas nemainās, ja, viņš turpina kalpot jēkab draudzē, Vēlāk viņa pārceļ kalpot sāpju diemāts draudzē, ja, viņš viņam parādās iespēja 60. gadu beigās, 70. gados braukt uz ārzemēm, ir tāda ļoti interesanta VDK piesega organizācija. Un nu, ne tikai VDK, tur ir arī citas padomju bloka valstu pēc dienas iesaistīt tāda Berlīnas konferences, ja, un Rihards Smilgi ir pirmais no Latvijas ja, pārstāvs šajā organizācijā. Ja, nu, un pilnvarotā tekstā parādās jau jauns ieraksts, ja, ka viņš ir lojāls un uzsacīgs padomju varai. Ja. Uh, nav saglabājis, uh, saglabājusies viņa kartīte nav arī teiksim, dažādi reģistrācijas ka, žurnāls, kas, kur ierakstīti ir izslēgti aģenti. Jā. Bet nu, tas, kā tālāk veidojās viņa šis dzīves ceļš, jā, acīm redzot, norāda uz to, ka šī vervēšana ir veiksmīgi beigusies, ja, un viņš ir piekritis sadarboties. Ja. Bet nu, pašas šīs metodes, ja, ņemot vērā, nu, kas, kas, kas notika padomu laikā ar homoseksuāliem cilvēkiem, ja, patiesībā nu, tas bija cietumsots, ja, un tā bija, tā bija nežēlīga attieksme arī teiksim, apcietināšanas brīdī un vēlāk cietumā, ja Nekolskis faktiski arī nu, kā, mēs, kā mēs zinām, tālāk neizturēja šo spīdzināšanu, šajā, tad, kad, tad, kad faktiski šis cietumsots viņus arī skāra. Ja? Nu, mūsu laikos to pat ir grūti iedomāties, ja? kā, kā, kā, kādā veidā cilvēks piespiedu sadarboties absolūti nežēlīgām metodēm. Ja? Bet vien, ko mēs redzam, ka teiksim, šīs veidē kā uzsvars uz tādām propagandas lietām, ja? Nu, to mēs redzam arī šodien, jā, teiksim, cik lieliski uh, Krievijas pēcdienest izmanto šo propagandas dažādas metodas, šis, šis feika ziņas, jā, izplatot sabiedrību un sociālos tīklos, jā. Tā kā, nu, teiksim, tās metodas tika izstrādāts jau valsts drošības komitejas ziedu laikos, jā, un faktiski vēlāk Krievijas dienas to tikai ir pārņēmuši. Um, nu, zini, tad tajā brīdī, ja es nemaldos, tas bija kaut kad īsi pirms Ziemassvētkiem, uh, kad atvēra tos visus eh, kartotēkas, ja, kas pirms tam bija slapenotas, un es atceros, ka es iereģistrējos iekšā, visu tur apmēram, man liekas, bija tāda sajūta, ka nevar iereģistrēties, <laughs> jo bija pusi Latvijas noteikti tieši to brīdi gaidīja, ka to varēs izdarīt un paskatīties. Un tur nu, bija tāda sajūta, ka kaut kas ir atrasts un kaut kas te, kartītē ir atrasts un tajā pat brīdī pazaudēts, tiešām pārnestā nozīmē. Un, eh, nu, neapšaubāmi Tur varēja redzēt ļoti daudz pazīstamus cilvēkus, eh, arī eh, cilvēkus, kurus tu pazīsti vēl caur kaut kādiem cilvēkiem. Uh, Un uh, vairāk, ka tas bija, protams, sāpīgi, ka tas nebija patīkami, bet, nu, zinot, tad tīri vēsturisku, jā, vismaz, nu, tu saproti to kontekstu un, un saprot, ir saprotams tas laikmets un ir saprotama tā situācija, par ko mēs tagad runājam. Bet kas mani kā cilvēku, es nerunāšu par no profesionālā skatu punkta, bet es tīri varbūt no tāda cilvēciskā skatu punkta. Visvairāk satrieca tas, kāda bija daudz cilvēku, kas tur bija atrodamas tajās kartotekās reakcija. Reakcija uz to, ka viņi tur ir atrasti. Ah, un tas man likās vēl nožēlojamāk nekā tas, ka tu tur biji, jo tas, ka tu tur biji, to mēs varam saprast no konteksta. Savukārt tagad, kad tiem cilvēkiem būtu iespēja nu, dziļāk, plašāk pastāstīt, kas ir bijis un kas ir noticis, nu, tie cilvēki ir, nu, kā man likās, tikpat mazdošīgi un tisk, tikpat gļēvi, kādi viņi ir bijuši. Un tad, tur, protams, sekoja visklasiskākais skaidrojums, ka es Man liekas, tas bija muļķīgākais, ko es vienu, cilvēku, no viena cilvēka dzirdēju, ka viņš esot īstenībā bijis dubultaģents. Un, bet visklasiskākais bija tāds, eh, kas arī ļoti tā cirkulēja dažādās intelektuāļu un, un, un garīdzniecības aprindās, ka nu, man nolika baltu papīru un es tur kaut ko parakstīju to baltu papīru. Uh, Un tad mēs ar tevi runājām, un es arī skatījos to, ko tu man biji ieteikusi, kad tad visur, kur nodarb, nu, tika, tika veikti šīs VDK izpētes, un kur tie tika publiskoti šie um, katalogi, Un arhīvi tad liela daļa cilvēku tieši tā arī tā, ka burtiski nu, pēc viena modeļa un pēc viena šablona arī rēģēja par to, ka tas, nu, kad es kaut ko parakstīju, es nezinu, ko es tur parakstīju. Uh, un tas, manuprāt, tagad tā ir iegājies, nu, vismaz tādās, nu, neprofesionālās, nu, nevēsturnieku aprindās, ka tam tā arī tic, nu, es tur nevis biju kaut ko baltu uz baltas lapas parakstīt, tas bija iespējams. Jā, jā, baltu prakstu, lapu parakstīt, pēc tam parādās, kad ir, teiksim, lieta divos sējumos, <laughs> jā. Tu saprot, nu, pašlaik jau var teikt jebko, jo lietu nav. Mēs faktiski pierādīt nevaram neko, uh, Un, un, un līdz ar to viss, viss tas, kas ir noticis kādreiz, eh, ko šie cilvēki ir darījuši, ja, tas paliek uz, uz viņu sirdsapziņas, un ja viņi ir ticīgi cilvēki, ja, tad tas paliek, eh, tas ir viņu, viņu un Dieva attiecību jautājums. Ja. Es teiktu, tas ir arī, man, manī rasto šaubas par viņu ticību, jo, jo tad jau, nu, jāsaka, ja tu melo Dievam, tad, tad kur tad tā tava ticība ir, ja. Bet Nu, kā jau es uh, iepriekš teicu, jā, te ir jārunā par katru konkrētu gadījumu, jā, un mēs nevaram tur nosodīt visus, jā, vai, vai teiksim. Bet, uh, nu jā, kā, kā vajadzētu rīkoties viņiem, droši vien tā ir tiešām katra, katra, katra izvēle, un, un, un pierādīt mēs neko nevarēsim, un, un ir cilvēki, kas patiešām... Uh, Es arī esmu runājis ar tādiem, kas patiešām lielā nesaprašanā, kā viņi nonāk šai kartotēkā, jā, lai gan, ja mēs, teiksim, tālāk šo sarunu risinām, jā, tad es redzu, kurā brīdī, jā, tad tomēr šī sadarbība ir sākusies, jā, mm, un eh, Te jāņem vērā tas, ka mm, teiksim, šī padomja perioda beigās, ja 80. gadi beigas, 90. gadi vēl pirmie gadi, 90, 90, 91. gads vēl, ja, kad ir vēl vervēja aģents, kaut man arī īsti nav skaidrs, ja, kas tajā brīdī cilvēks mudin, mudināja sadarboties, ja, jo faktiski bija pilnīgi skaidrs, ka tas režīms iet bojā, ja. Uh, Bet eh, te bija specifiski noteikumi, jā, tāda ļoti pretim nākoša attieksme no valsts drošības komitejas puses, ja, ka patiešām faktiski tā drīzāk bija tāda uzticības personu sadarbība, gan drīzāk pie kafijas tās. Ja, tur varēja aģents, eh, ja, ja no viņa vajadzēja informācija, ja, a, a, a, e, viņš varēja tur pieprasīt, ka viņa, viņa teiksim, ziņojumi neparādās, ja, ka viņš tikai ziņo mutiski, ja, ka viņam nav Mm, teiksim, pseidonīmi, ja, vēl vesela virkni kaut kādu nosacījumu. Ja. Nu, mēs varam pieņemt, ka varbūt eh, tiešām bija situācijas, ja, kad eh, šis cilvēks sadarbojās, ja, bet šīs kartītes nebija. Ja. Otrs variants jāņem vērā, ja, ka tomēr uh, nu, tajā pārējais posmā, jā, e, faktiski, kad VDK jau savus dokumentus iznīcināja, jā, vai, nu, kas to zina, kas notika ar šo kartoteiku, vai tur nebija jau tajā laikā kaut kādas kartītes izņemtas ārā, jā. Ja tā kā e, teikt, ka e, nevar būt tādas situācijas, ja, kad nav šīs kartītes, bet pilnīgi iespējams, ka ir. Ja. Bet nu, mums, ir, mums ir noteikts jau diezgan liels šo kartīšu korpus, ja, kur faktiski nu, tādā izpētē jau pietiek, un ir arī teiksim, šie deltas ziņojumi, ja, kur arī var redzēt ļoti interesantas lietas, ka ir teiksim, ziņojumi, ja, kur ir nosaukt aktīvie aģenti, aktīvo aģentu pseidonīmi, ja, kur ir darbojušies teiksim, šis kartotēkas darbības ietvaros, ja, un kur šo aģentu kartīšu kartotēkā nav. Un tad ir jautājums, ja, kur šīs kartītes ir palikušas. Un, un, nu, tas, ir, tas ir tas jautājums, uz ko droši vien zina atbildēt valsts drošības komitejas darbinieki, ja, un iespējams, nezinu, pat ne, pat ne Latvijā, uh, bet, bet Maskavā, jā, kur, kur faktiski viss šīs lietas glabājās, un droši vien ir arī visi saraksti. Jā, un, un jāsaka, tā tie cilvēki, kas ir dzīvi vēl šobrīd, ja viņi patiesībā, viņi tā, eh, es teiktu, viņi tādi marionetes šo spēku rokās, jā, jo, nu, ja viņam patiešām ir šis kompromats par viņiem Maskavā, jā, tad faktiski, nu, šī bailes sajūta, jā, kas viņos ir, viņa jau neko nav pazudusi. Nu, es atceros tādu sarunu kādreiz ar tēvu Smelteri, kad mēs ar viņu runājām par Paļaslavu Loskānu. Tad, un, tur bija tas, kad nu, es rakstīju savu disertāciju par valsts un baznīcas attiecībām 20. un 30. gados, un toreiz 30. gados Latvijā. Nu, Ulmaņa režīma laikā bija tāds viedoklis, ka Sloskāns ir tāds ļoti garīgs cilvēks, godīgs, un ka viņš būtu ļoti labs ļoti labs baznīcas vadītājs un ka viņš nekur nav redzams un nekur nav dzirdams. Un e, mēs kaut kā ar smeltertāvi līdz tai sarunai nonācām, un viņš teica tā, bet Slaskanam e, bija tāds sajūta, ka viņš neko nevar teikt, jo viņam Baltkrievijā ir māsa, radi, jā, viņam La e, Baltkrievijā, Latvijā ir palikuši, viņam Baltkrievijā ir palikuši draugi, un tas cilvēks, pat, pat ja viņš fiziski vairs nedzīvo padomju savienībā, viņš dzīvo tālu Beļģijā, un, un viņš tik un tā baidās runāt, savu pier, pieredzē dalīties, ja, Nu, minēt kaut kādus gadījumus un tā tālāk, ja, ka tas ir tā kā saistīts ar tiem cilvēkiem, kas viņam tā kā ir tuvi un, un, un, un dārgi, ka tie varētu ciest padomju savienībā un tikai uz pašu pašu vecumu īsi pirms nāvis. Nu, tas cilvēks ir vairāk drusku padalījies ar, ar pārējiem. Um, pārējiem par, par savu pieredzi. Uh, bet varbūt mēs tagad īsā pauzē, un tad vēl viens noslēdzošais jautājums par, uh, par šo tēmu. Esam atgriezušies studijā uz šo noslēdzošo posmu sarunas. Un, uh, nu jāsaka, man tagad tāds, bet tas nav tikai tagad, šajā brīdī, šajā studijā, bet man liekas visu šo pēdējo gadu garumā, ja, kad uh, mēs gan institūtā nodarbojāmies ar šo jautājumu pētniecību, gan arī zinot to, kas tika atklāts un mm, par ko runāja pēc šo VDK arhīvu atklāšanas un publiskošanas. Nu, man ir tāda sajūta, ka ka mums līdz galam kaut kas nav izdarīts, kaut kas nav pateikts, mēs neesam kaut kādā ziņā nu, pielikuši punktu, jo ir tāda, nu, ir ļoti daudz informācijas, ļoti daudz emociju, ļoti daudz kaut kādu viedokļu, bet tad sajūta, ka tam vajadzētu nu, pielikt punktu un pateikt, nu, kas tad tas ir bijis, eh, ko mums no tā mācīties, nu, vai mēs pirms tam starp, tevi starp tajā mūzikas pauzē runājām par to, ka, nu, mums katoļu baznīcā ir bijis zvejasalnieks, uh, ja, kurš cilvēks ir aizgājis prom, ja, kļuvis par, principā, par tādu padomju ruporu, varas ruporu pret baznīcas instrumentu un tā tālāk. Un no otras puses mums ir bijis budžek, kurš ir saņēmis tik daudz apbalvojumus, cildinājumus un tā tālāk, un, un visa šī cilvēka darbība atstāja tā maigi izsakoties, nu, tādu ļoti lielu jautājumu zīmi, ja, par to, kas ir, ko viņš ir darījis, kas ir noticis. Bet kā, nu, nu skatoties uz šisiem šiem nepieliktajiem punktiem un Ko mēs varam no tā mācīties? Kas mums tagad būtu jāsaprot? Es nezinu, ko mēs kā mācības, nu, mēs, man liekas, tas arī ir jādara, ir jālūdz Dievs, lai mums nekad nebūtu jāsaskarās ar šāda veida režīmiem, kāds tas ir bijis mūsu pieredzē, jā, gan nacistisko, gan padomju okupācijas laika. Bet, nu, tomēr, nu, tā paskatoties, ko mēs varam izdarīt, kādus secinājumus? Nu, jāsaka tā, ka viens no secinājumiem droši vien ir tas, ka nu, tiem, kas ir šajā laikā dzīvojuši, ja, uh, nu, tiem nevajadzētu šo laiku aizmirst un uh, stāstīt vismaz jaunai paudzei, kas ir bijis, jo nu, mēs redzam to, ka uh, tie cilvēki, kuri nav šo laiku pieredzējuši, ja viņiem ir tāds uh, Viņi neredz šo ļaunumu, viņiem liekas, ne, bet idejas taču bijuši foršas, ja? un, un mēs redzam, ka faktiski kaut kur viena daļa jaunās paudzes, gribot, negribot, šīs nezināšanas pēc ir gatava kāpt tajās pašās kurpēs iekšā, ja? neapzinoties to, ka, un arī nu, varbūt neticot, ja, vecāko paudžu stāstiem par šo padomu laiku, ja, ar tekstu, nu, tik traki, jo tas nevarēja būt, ja? Eh, un, un, un jāsaka, bija, bija, bija tas traki, ja? un, un laimīgi ir tie droši vien cilvēki, kurus neuzrunāja valsts drošības komiteja, ja? kuri, kuri vien vai otra, eh, vien vai otra iemesla dēļ. Vai kuri laida muļķi? Jā, vai, kuri mēs. laida muļķi, vai kuri bija, vai kuri bija teiksim, introverti, ja? ar mazu paziņu loku, vai kuri bija, eh, nezinu, aizraušies ar alkoholu lietošanu, ja? un kur, kur tāpēc nebija laba aģenti, jo varēja tur izpļāpāt apātijas. Ja? Nu, patiesībā, sakot, tur iemeslu, kāpēc neuzrunāja, bija daudz un dažādi. Ja? Un laimīgi tie, kurus neuzrunāja, ja? jo, jo um, nu, tā, tas brīdis, ja, um, kurā, kurā tu nonāci ja, šajā, šajā iestādē un, un, un, un kur tu saproti, kas tev sagaida. Ja? Es, es, um, darbojoties šajā komisijā, tikos ar, ar vecākās paudzes priestriem, ja, kur atceroties šo laiku raudāju. Un, un viņ, viņu šīs bailes jau nekur nebija zudušas. Ja? Tās, tās viņas pavadīja visu mūžu, ja? un viņi ar šausmām atcerējās to, ja? kā, viņi ir, kā viņi ir vesti mašīnā uz stūra māju, ja? kā viņi tur ir gājuši iekšā. Ja? Netik daudz tās pašas pratināšanas vai kas, bet, bet tieši tas ceļš uz turieni, ja? cik tas ir bijis drausmīgs. Ja? Un, mm, un Nu, es negribētu, lai tas kaut kas tāds atkārtotos, ja, lai gan mēs pašlaik dzīvojam tādā ļoti trauksmēnā laikā, ja, kad, teiksim, šīs atmiņas droši vien par šo tiem, kas ir dzīvojušie padomu laikā, viņas tagad atgriežās ar vien, ar vien vairāk, ja, jo uh, mēs varam vilkt kaut kādas paralēles ar to, kas, kas var mūs sagaidīt, ja. Un, un nu, tāpēc faktiski ir vēsture tomēr ir tas, no kā ir jāmācās un, un, un, un, un Nu, arī, arī tiem, kas ir tiešām šajā laikā dzīvojuši, ja, un kas ir varbūt arī vēl uh, baidās atzīties arī par šo sadarbību, ja, varbūt, ka tomēr ir kaut kādā veidā vai, vai netik daudz publiski, vai varbūt vienkārši atstājot kaut kādas piezīmes, ja, kaut kādas pierakstus, vienkārši, nu, pastāstīt par to, kā, kā tas ir bijis, ja, jo uh, Nu, tas ir tās liecības, no kā var mācīties, jā, un, un kas ir svarīgs ne tikai pētniekiem, jā, bet katram. Nē, no, nu, es esmu saskārusies arī ar dažiem cilvēkiem, kuri kādreiz ir strādājuši valsts drošības dienestā un, un ir arī nodarbojušies ar atsevišķu konfesiju jautājumiem. Bet jāsaka, visu cieņu tie cilvēki ir sagrimojuši savu vēsturi, viņi ir dalījušies, viņi ir, viņi ir, viņi ir savā ziņā arī nu, tāda liecība par to, cik varbūt eh, ir smagi to izdarīt, jo tas jau tā arī paliek kā tāds savā ziņā, nu tāds tetovējums uz mūžu, bet ka tas būtu jādara un ka ar šāda veida stāstu mēs varam nu, kaut drusku mainīt izpratni to, kas mums pašreiz ir. Ja man tā vienmēr liekas, ka tas ir stāsts par jūdu, kurš nodeva Jēzu un kurš nevarēja izturēt to visu un pakārās. Uh, Un no otras puses tas ir tas pats Pāvils, ja, kurš arī jau principā ir bijis tas vajātājs, bet kā viņš to ir pārdzīvojis un staigājis ar, nu kā mēs zinām arī no vēstures principā, nu visu savu mūžu ir staigājis ar šo sajūtu, ka viņš ir bijis tas, kas ir cilvēks sūtījis nāvē, kurš ir vajājis Jēzu tiešām pārnestā nozīmē un, un viņam arī to visu laiku pārmeta, bet viņš bija pietiekami stiprs, lai par to godīgi runātu. Tad varbūt Varbūt tā Pāvila pieredze varētu būt ļoti noderīga mums šajā, izgremojot to visu pieredzi, kas mums ir bijusi. Jā, jā droši vien, bet, bet um, redzi, tur ir uh, jā, jāspēr šis pirmais solis, jā, tur ir jāizprot, kas, kas, tu, kas tu gribi būt, jā, vai tu gribi būt šis Pāvils, jā, vai, vai, vai tev ir vienkāršāk, jā, uh, izlikties, ka vispār nekas nav noticis. No, nu, Dievs, nu, bija tāds, tāds, tāds, tāds, no, nu, tāds notikums manā dzīvē, ja, bet tas taču tāds tik ļoti nenozīmīgs ir, ja, ka es varu tās maidīt iet tālāk un teikt, nē, tas, nu, ak, Dievs, nu, kam tas, kam negadā? Kam negadās? <laughs> Jā, nu, ko es varu, ko es varu mums visiem tikai novēlēt, eh, lai nevienai turpmāk paudzēju šī zemes mūsu zemes kaut kas līdzīgs nav jāpiedzīvo un nav ir līdzīgām lietām jāsastopās. Bet savukārt tev, es cilvēku saku paldies par tiem darbiem, kas tevi jau ir tapuši, kas ir ļoti daudz devuši izpratnes veicināšanā par baznīcas vēsturi un, un, un, un paldies arī par to, ka tu šoreiz atradi laiku un atnāci un paldies arī uh, Radio Marija par šo raidījumu, par iespēju būt kopā un runāt par baznīcas vēstures sāpīgajiem un varbūt arī labiem um, um, mirkļiem um, mūsu vēsturē. Cienījamie klausītāji, liels paldies jums un tiksimies pēc mēneša maijā. Let my people go! Vēstures jautājumu izzināšanai vienmēr ir jāatrod laiks, pat tad, ja tev liekas, ka vēsture tevi neinteresē. Iesim kopā caur baznīcas vēstures labyrintiem un džungļiem. Kādreiz noderēs. Tu klausies raidījumu Grēcīgais un Dievišķais vēsturē. Go. So the Lord said, go down, go down.